I neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegove prijatelje, njegove ashabe i na njegovu čistu i časnu porodicu i na sve one koji ih slijede do sudnjeg dana neka je salavat i selam. A nakon toga, draga braćo, zahvaljujemo mu na svim blagodatima, a posebno njemu uzvišenom hvala na blagodati imana i upute. Jer ova iman i ova uputa, to je najveća blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala daje od svojih robova onima koje voli a neke druge blagodati Allah će dati i onima koji ne voli. Ali ovaj din i ovu uputu i ovaj sunnet i pravi put Allah subhanahu wa ta'ala daje samo onima koje je zavolio i koje voli. Pa njemu uzvišenom hvala. Ovaj din, ovaj iman na koji nas Allah subhanahu wa ta'ala uputio i kojim nas Allah subhanahu wa ta'ala podučio, to je Allahov nur, to je Allahovo svjetlo, i njegova najveća blagodat. Afaman sharaha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa anuri min Rabbi. Ko je kao onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala proširi njegova prsa, raširi njegova prsa za Islam. On osjeti u svojim prsima širinu za Islam i bude na svjetlu od svoga gospodara. Znači ovaj din, ovaj iman je nur od Allaha subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Koga Allah subhanahu wa ta'ala hoće da uputi, raširi njegova prsa za islam. Pa njegova prsa budu komotna za islam. I sve što je od islama i od Allahovog dina bude osjeća od toga komociju i prostora zato ima u njegovim prsima i osjeti od toga olakšenje u svojim prsima. I sa tim se njegova prsa liječe i sa tim on ozdravi i sa tim se tome se preda i to u tome osjeti slast Femen yuridillahu yashrah sadrahu lil islam. Koga Allah hoće da uputi, raširi njegovo prsa za islam. Wa man yurid an yubillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ke ennema je sa'adu fi sema. A koga želi Allahu zabludu da odvede, onda njegova prsa učini tjednim. Osjeti i tegobu od Islama. I sa svakim saznanjem i sa svakim upoznavanjem sa Islamom osjeća sve veću tegobu i odvratnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala dinu. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala želi u zabludu da da ga odvede, želi da on bude od onih koji su zalutali i koji I zato što ga Allah ta'ala ne voli, pa neće da mu dadne onu najveću blagodat koju daje onima koji, koji je voli, a to je iman i uputa. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od mu'mina i upućenih i od onih koji on voli i kojima je dao tu svoju blagodat. Ova blagodat je najveća blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala daje. I to zaista treba osjetiti kao blagodat, kao dar od Allaha subhanahu wa ta'ala i na tome osjetiti zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala mnogi ljudi su u gafletu naspram ovoga, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, jemunnuna alejke ne eslamu. Oni ti se hvali, pribacuju ti, prigovaraju ti što su islam primili. Zato što su islam primili, što su se Allahu eh, pokorili, tebi to pribacuju. Kao hoće neko sad posebno pravo da imaju. Kula se munu alaije islamekom. Reci, nemojte vi men prigovarati što ste islam primili. Nemojte mi pribacivati što ste islam primili. Nemojte mi, kako se kod nas kaže, na nabijati to što ste islam primili. Belillahu je munu alaikum en hedakum lil imani in kuntum sadiqin. Nego vama je Allah veliku blagodat dao kad vas je uputio na iman ako istinu govorite. Znači nema kome da prigovaraš, nego Allah se tebi smilovao i Allah je tebi veliku blagodat dao. I to je ta blagodat. Kad je te uputio na iman, ako istinu govoriš. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji Allah na imanu uputio. I koji su Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljni i od onih koji istinu govore i koji priznaju Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati. Ovaj iman nije kao što mnogi zamišljaju iman samo na jeziku iman je u srcu na jeziku i u dijelu kao što kaže Hasan al-Basri rahimahullah lejse li imanu bit tahalli wala bit temenni nije iman kićenje i prazno nadanje nije iman kićenje, hvalisanje i prazno nadanje prazno nadanje znači nadanje u prazno nada u dobro bez ikakvog sebeba, pa bez ikakvog razloga da će biti dobro, bez ikakvog izgleda da će biti dobro i hajr i da ga čeka dobro kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije iman hvalisanje, kićenje i prazno nadanje, velakinnehu ma wakara fil kulubi wa saddaqathu al-a'mal, nego je iman ono što je u srcima i što potvrde djela. Ono što je u srcima i što potvrde djela. Pa su svi pripadnici ehlu sunneta složni na tome da je iman šta u srcu i na jeziku i u dijelima. Da je to ima. I mi se oko ovoga slažemo. I svi ovu definiciju znaju na pamet. I svi to stalno ponavljaju. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da će onoga kogod prihvati se ovog imana ili bude tvrdio i da je na ovom imanu, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala isprobati i iskušati i Allah subhanahu wa ta'ala neće dozvoliti nikome da prođe kroz ovaj život, a da na tom imanu ne bude iskušan i isproban da vidimo mi šta je e, kod koga i na čemu je ko. Da vidimo mi, da vidimo mi ljudi i Allah subhanahu wa ta'ala da vidi i Allah subhanahu wa ta'ala unaprijed to zna, ali da pokaže ljudima na čemu, na čemu je ko. Pa na pokvarenost murđijske akide i vjerovanja da je iman samo u srcu, a da u to ne ulazi dijela između ostalog u kući i kuranski ajed koji često spominjemo ehasiban nas u juraku en yakulu amen. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni kad kažu mi vjerujemo? En jutreku en jakulu amenna wa hum la jeftanun. A da ne budu iskušani. Pa ako ima samo u srcu ili samo na jeziku i riječi, šta znači onda ovo iskušenje? Šta znači onda ovo iskušenje koje Allah subhanahu wa ta'ala obećava svakome ko kaže da vjeruje? Ako nije iskušenje kroz žrtvu, kroz istrajnost na iskušenjima, na belajima i kroz djela. Znači Allah subhanahu wa ta'ala nas odma, odma ovdje uči šta? Da nema imana bez žrtvovanja. A svamo žrtvovanje mora doći kroz djelovanje, kroz djelo. Pa kako će biti imana bez djela? Kako da bude? Kad Allah subhanahu wa ta'ala obećava svakome ko kaže da vjeruje da će biti iskušan. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ min qablihim. Mi smo sve iskušali prije njih. Fela ja'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ja'lamanna al-kadibin. Pa će Allah znati i da bi Allah sigurno znao ko su oni koji su iskreni i ko su oni koji lažu. Pa ako nije dijelo od imana, ako je iman samo riječ, kroz što će se znat ko je onaj ko laže, a kroz što će se znat onaj koji istinu govori i koji je iskrenutan. Ako dijelo nije od imana, ne, nego je baš dijelo test. I ove murđije stvarno trebaju da se stide. Trebaju da se stide jer hoće je tako, da prođu bez testa i hoće da kažu da, da su ljudi ostavljeni bez testa i da se ne može znati, je tako, da se ne može znati iman i ne može prepoznati. A Allah subhanahu wa ta'ala nas uči da se može prepoznati i da se vidi da će biti iskušenja i da će Allah sigurno saznati ko je lažova koji istinu govori. Fela ja Allah će sigurno saznati. Sadno sramota ovih koji tako tvrdi. A još veća sramota onih koji kažu Šta? Da jeste iman od dijela, a onda nemaju dijela, ili onoga ko nema dijela, smatraju opet mu'minom i muslimanom. A Allah subhanahu wa ta'ala ovim ajetima i drugim ajetima tjera u laž. Nema imana bez dijela. Allah subhanahu wa ta'ala Svi mi se zaklinjemo u iman i evo zaklinjemo se u, u ovu definiciju i svi ovu definiciju znaju na pamet, ali je Allah subhanahu wa ta'ala odredio da ćemo mi kroz život naići i nadoći na situacije na kojima će se razotkriti oni koji su iskreni, koji zaista vjeruju i oni koji lažu. I od tih pitanja na kojima se razotkriva iskrenost jeste odnos prema njegovom šerijetu, prema njegovom sudu, prema Allahovom zakonu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nur, kad govori, prvo govori o munaficima, je li tako? Mora se razaznat nifak od imana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa yakuluna amanna billahi wa ta'na. Ana amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na. Kažu mi vjerujemo u Allaha i u Rasula i pokorni su. Thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di zalik. A zatim se skupina od njih otkreće وما أولئك بالمؤمنين nisu to vjernici. Dobro, ako nisu vjernici, šta su? وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنُهُ A kad budu pozvani Allahu i Rasulu da, se, da im se presudi, da im presudi, إِذَا فَرِيخٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ Kad jedna skupina od njih opet se okrene, odbaci to, ne prihvati to. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُ إِلَيْهِ مُدْعِهِينَ A ako bi imali pravo, kad bi znali da će biti presuđeno u njihovu korist i kad bi znali da imaju pravo i da im se daje pravo, došli bi ponizno. Došli bi ponizno kao šta oni koji su ponizni pred Allahovim sudom, pred sudom Rasula sallallahu Ali ne zato što su ponizni pred sudom, nego zato što znaju da će biti presuđeno u njihovu korist. I zato što znaju da imaju pravo, pa će doći po svoje pravo. Je to ilihi muda'inin. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje razotkriva taj nifak efi kulubihim narad. Je to u njihovim srcima bolest? Em jer tebu ili sumnjaju? Em je hafu en je hife Allahu alaihi rasuluh? Ili se boje da će im to Allah i Rasul sallallahu alaihi wa sallam biti nepravedni? Allahu akbar. Zar se boje da će im Allah i Rasul sallallahu alaihi wa sallam biti nepravedni? Allahu akbar. To je gledanje munafika. To je razmišljanje munafika. Pa vi znate da ljudi u našoj okolini ne kriju sumnjičavost i strah od šerijata i šerijatskog suda i da to, da to nije pravedno. Ne kriju. I da se boje da će to biti nepravedno. I javno izražava i ono što Allah s.a.v. upisao da izražava i munafika. Zar se boje da će im Allah i Rasul sallallahu alaihi sallam biti nepravedni? A ne boje se svojih taguta da su im oni nepravedni. Ne boje se svojih taguta, boje se da će im Allah i Rasul sallallahu alaihi sallam biti nepravedni. Pa zato Allah s.w.t. sve to negira i kaže da nije, nikako to nije. Ulaike humu zalimun, nego oni su pravi nepravedni. Sami sebi nepravdu čini. To je odnos munafika. A mu'min, innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi, li jahkum bejnahum an yakulu sami'na wa ata'na. Šta kaže vjernik kad bude pozvan sudu Allah subhanahu wa ta'ala i Rasula sallallahu alaihi wa sallam, kaže samo šta? Čuli smo i pokoravali. E vidite odnos munafika, vidite odnos mu'mina. Kroz to se vidi. Vidi se odnos munafika i mu'mina kad mu se čitaju Allahovi ajeti, Allahove sure. وإذا ما أنزلت سورة فمنه من يقول أيكم زادته هذه إيمانا kad im se objavi, kad im se čita, kad se objavi neka sura, ima od njih oni koji kažu kome je ova povećala iman. Kome je to sad povećala iman? Ništa oni nisu osjetili. Fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshirun što se tiče oni koji vjeruju, pa njima je povećala iman i oni se raduju. I to je odnos prema Kur'anu. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Mi od Kur'ana objavljujemo ono što je uputa i lijek, odnosno milost za, lijek i milost za koga? Za mu'mine. وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا حَسَارًا A zulomčarima ne povećava ništa drugo osim propast. To je odnos jednih i drugih. Na tome se to prepoznaje. Na tome se to prepoznaje. Prema odnosu, prema Kur'anu. Kad se Kur'an uči, kad se Kur'an, kur'anski ajati, kur'anske sure objavljuju. A šta je sa munaficima? Šta mu'min? Mu'minima se poveća iman i oni se raduju toj suri koja je objavljena وأما الذين في قلوبهم مرض أشتستيش أني يسيم سرت ما يقول فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون a njima oni čiji srcima i bolest, samo im poganluk, na njihov poganluk još više povećava. Ta sura koja je objavljena. I oni umiru kao nevjernici. Šta je sljedeće iskušenje na kojem se razotkriva mu'min od munafika? Allah će nas ispitati u našem imanu i našoj tvrdnji da mi vjerujemo. Kroz ove stvari i kroz ovo sljedeće rješenje koje, e, iskušenje koje je Allah subhanahu wa ta'ala upravo u suri Teube spominje nakon ovih ajta. Evo la je ravne, annahum juhtanune fi kulli amin, marratena u marratein. Thumme la je tubune, vola hum je zekerun, zar oni ne vide da svake godine budu iskušani jednom ili dva put? Čime? Kaže, katada, džihadom, borbom na Allah subhanahu wa ta'ala put. A zatim nikakve opomene ne uzimaju niti se Allahu ka kaju. Pa je džihad iskušenje koje će razdvojiti između munafika i mu'mina. وإذا فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت kad bi objavljena jasna sura u kojoj je spomenuta borba, ti vidiš one u čijim srcima je bolest, gledaju u tebe kao onaj koji pada u nesvijest na, na samrti. Kao da će umrijeti. Izbezumljeno, raskolačeni hoći ju gleda. Prestravljeno. Kad je objavljena sura u kojoj se borba spominje fa fa'ula lahum a bilo im je preče šta ta'atun wa qawlun ma'ruf pokornost i da govore ono što treba. Fa iza ajnama al fa law sadaku Allah la kana khayran lahum. A kad je situacija postala ozbiljna i presudna i kad se zaostrila da su bili iskreni prema Allahu, to bi im bolje bilo. Pa se na ovome razotkrije. Na ovom se razotkrio, kao u suri Teba, vola je sa'edinu kelladine, ju'minune billahi vol jomil ahiri, en juđahidu bi anvalihim anfusi. Wallahu, alimum bil mutaqi. Neće tražiti od tebe dozvol, da, dozvolu da se ne bore. Neće tražiti izuna da se ne bore oni koji vjeruju Allaha i sudnji dan svojim imecima i svojim životima. Allah zna ko su mutaqini. Allah zna ko su mu tepini, koji se Allaha boje, ali i nas Allah podučava ko su mu tepini. Evo ko su mu tepini. Oni koji ne traže izuna i dozvoli da se ne bore. Životima i mecima. Innama jeste edinu kelladine la ju'minu ne billahi. Voli je umilaj. Nego to zvol od tebe traže oni da se ne bore oni koji ne vjeruju Allaha i sudnji dan. Vartavet kulubuhum i njihova srca sumnjaju وهم في ريبهم يترددون i oni se stalno dvoume stalno su u nekoj nedoumici e taki traži dozir molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svakog ulice mjesta i da Allah subhanahu wa ta'ala ne učini da se od nas pokažu munafici nego da Allah subhanahu wa ta'ala učini da se od nas pokažu iskreni vjernici oni koji kad budu iskušani nakon što su rekli da vjeruju da Allah od njih pokaže one koji su sadaku, koji su u tome bili iskreni. Nifak se pokazuje i onda kad muslimani dođu u tešku situaciju, općenito. I kad ih pritisne velika nedaća. Kad dođe nezavidna situacija, tad se prepoznaju monarici. Kad su došli ahzab, skupine i partije i svi se okupili oko Medine, i pritiskli sa svih strana kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja ju alladina amanu tkurun jamet Allahi iz jaetkum džunudun fa arsalna alaihim eh, rihan wa džunudan lam tarauha o vjernici sjetite se Allahu blagodati kad vam je došla vojska pa smo na njih poslali vjetar i vojsku koju vi niste vidjeli i ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum i kad su vam došli i iznad vas i ispod vas sa svih strana وإذ ذابت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر إكد سوام بغليدي كست iz kolačenih očiju počeli gledat, znači od straha i kad su vam srca došla u grla, do grkljena pritisla, وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ i kad ste o Allahu svašta pomišljali, e to je ta situacija. Pogledajte situaciju. Teška i na izgled bezizlazna. Šta se tad dešava? Wa idh yaqulu al-munafiqun. Ha? Evo ga, sad izlaze munafici. Sad će izaći munafici. Wa idh yaqulu al-munafiquna. والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا rekoše munafici oni u čijim srcima je bolest nije nam Allahu Resul, Allah i Resul sallallahu alaihi sallam ništa osim lažni obećanja davali. Samo su nas lagali kad su nam obećavali. Šta? Pobjedu, jel tako? Kad su nam obećavali da će nas pomoći. Samo su nas lagali, tako kažu munafici. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فرجوا I reče skupina od njih, o stanovnici Jesriba, znači Medine, nema vam opstanka i vratite se. Ostavte se toga na čemu ste. Spašavajte se. Ride tu činite. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَ Neki od njih traže dozvolu od Resula sallallahu alejhi ve sellem i kažu naše kuće su nezaštićene. A nisu one nezaštićene i yuridune illa firara. Oni samo žele da zbrišu, da pobjegnu. Oni samo žele da da pobjegnu. Kao i oni koji žele da pobjegnu kad čuju suru. Wa idha ma unzilat suratu nazara ba'dhum ila ba'd, hal yarakum min ahadin thumma sarafu. I kad bi objavljena neka sura, oni pogledaju jedni u druge i onda gledaju vidi li ko da se okrenu i da odu. Da se okrenu i da odu. E tako tu isplivava nifak. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva nifak. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva nifak. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istinu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da očisti naše srce. Da ih ispuni imanom. Da, da ih očisti od nifaka i licemjerstva i svake druge bolesti. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دراجة براتشو الله سبحانه وتعالى ta'ala na mnogim situacijama i u mnogim stvarima razlučuje između mu'mina i munafika. između ostalog i ova posljednja situacija koju smo spomenuli, kad je teško. Kao, kad prigusti, kao što kod nas kažu. Tad to isplivava. I kad se osjeti tegoba. Zato molim Allah subhanahu wa da nas učvrsti u svakoj situaciji. I da nas učvrsti posebno u tegobnim situacijama. I u osudnim trenucima da nas učvrsti i da nam podari razboritost. I da nas sačuva od pogrešnih postupaka. Ima mnogo stvari kroz koje Allah subhanahu wa ta'ala otkriva i razotkriva i razlučuje put vjernika od puta munafika. Ali kad dođu iskušenja, to je raskršće gdje se rastaju munafici od vjernika. Zato je od situacija u kojima se razotkriva munafik od vjernika upravo ta nezgodna situacija, tegoba, iskušenje i fitna. Ezije na Allahovom putu Što opet upućuje da nema bez dijela. Jer podnošenje ezijeta i sabor je dijelo. Da nema imana bez dijela. ومن الناس من يقول آمنا بالله وإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ima ljudi koji kažu mi vjerujemo Allaha a kad bude uznemiravan radi Allaha učini to uznemiravanje ljudi fitnu koja dolazi od ljudi učini kao Allahovu kaznu koji stovijeti između toga pa šta pobjegne od te fitne tako Volen ja an nasru min rabbik la yakuluna inna kunna ma'akum a kad bi došla pobjeda od tvog gospodara oni bi rekli mi smo i mi smo bili vama Wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna al-munafiq Allah hoće sigurno da zna Allah subhanahu wa ta'ala hoće da se zna ko su mu'mini ko su munafiqi ko su mu'mini a ko su munafiqi A ako dijela nisu od imana, Kako će se znati? Kroz što će se znati? Kad i mu'mini i munafici govore isto, da vjeruju. Svi govore isto, da vjeruju. Kroz što će se znati? Ako nije kroz taj belaj i kroz taj iskušenja koje Allah spano tala svima, oveća. Zato je od munafika i onaj koji se prepoznaje u svom životu. Tako. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ prema svojoj životnoj situaciji. Ima ljudi koji Allahu i Badet čine na ivici. Nazor, jedva. Fe in asaveho hajron itme en nebihi. Ako mu se desi u životu kakav hajer i ako mu je lagodno u životu i ako ga stalo stiže neki hajer i komocija i blagostanje, on je smiri se sa tim. Mašala vjernik. Nema nikakvih problema. Ko što se neki fale, evo ovdje nas niko ne dira maš. Nemam nikakvi problem. Ja tako. I tako kad je bez problema, mašala mu amini su. Wa in asabat hu fitnatun in qalaba ala vajhi. Hasira dunja wal ahir. A ako ga zadesi kakva fitna, iskušenje, izokrene se na opačke. Pad, okrene se na traške i propadne mu i dunjaluk i ahiret i propanemo i dunjalog i ahiret. I vraćam, sve ove stvari koje smo spomenuli i još mnoge druge su stvari ti kad se okreneš oko sebe vidiš koliko ljudi propada. Vidiš koliko je oni kojima je Allah uskratio blagodat iman. I vidiš koliko je oni koji se lažno pozivaju na ima I koliko je oni koji javno propadaju na ovim iskušenjima koja je Allah subhanahu wa ta'ala dao da se vidi nifak. I javno na tim iskušenjima ispoljavaju svoj nifak zapakovan u obliku neke mudrosti, u obliku nekog znači posebnog, naučnog, mudrog svatanja Allahove propisa i bježanja od nepotrebnih gubitaka. Odnosno, bježanja od iskušenja. A od iskušenja se može probijeti samo u zapad. Od iskušenja koje stoji i čeka na Allahom putu, koji obeća. Što ne znači da mi trebamo hrliti i tražiti iskušenje. I radovati se njima, ne. Nego od Allaha dovimo da nas sačuva, tako? Da nas sačuva. A kad nas stigne iskušenje, da nas učvr... učvrsti. Kad nam on kaderom odredi da nas to stigne, da nas on učvrsti. Zato vraćam Allah subhanahu wa ta'ala dovu ovu kući za sebe i za vas. Allah subhanahu wa ta'ala dovu uputite za sebe i za mu'mine i za ovaj narod koji je u zabludi i koji je skrenuo sa Allahov puta da ga Allah subhanahu wa ta'ala vrati da nas Allah subhanahu wa ta'ala na imanu učvrsti da nam Allah subhanahu wa ta'ala poveća od svog svjetla jer ovaj iman je Allahovo svjetlo. Da nam Allah subhanahu wa ta'ala poveća od svoje blagodati. Ovaj iman je Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala uputi i učvrsti. Da zbliži naša srca na istini ujedini. Da nas učini Allahovom subhanahu wa ta'ala vojskom koja će uzdizati Allahovo subhanahu wa ta'ala vjeru i uspostavljati Allahovo subhanahu wa ta'ala šarijat. Da nas učini od onih koji će biti postojani i kad je rahatluk i kad zagusti i kad bude teško i kad pritisnete goba i da budemo, Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo sam kako je pisao one koji su munafici kad je teško ali pogledajte vjernika وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ A kad mu'mini vidješe skupine, ahzab, skupine koje su došle da se bore. Šta rekoše? Čuli smo šta rekoše munafici. Slagali su nas i Allah i poslanika. Šta kažu mu'mini? Hada ma vaden Allahu wa rasul. Wa sadak Allahu wa rasul. To je ono što nam je obećao Allah i poslanik. Istine su rekli Allah i poslanik. Allahu akbar. Istine su rekli Allah i poslanik. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. I ništa im se od toga što se te skupine urotile, i skupile i organizovale protiv njih, ništa im to nije povećalo osim imana i još veće predanosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Kad su vidjeli skupine, znali su da je to ono što im je Allah obećao još jednom se obistinulo Allahovo obećanje, pa im se još više iman poveća. E tako vjernik. Kad mu dođemo sivati još više, još čvrsti. Jer se obistinjava ono što je Allah subhanahu wa ta'ala obećao. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo mi od ovih koji će ovako govoriti i ovako razmišljati i ovako iskušenja doživljavati a da nas sačuva od lice mjesta i nifaka. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našoj braći muđahidima koji se bore na Allahov put. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne svakog brata muđahida koji se bore na Allahov put. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza svoju pomoć i povijed. Da pomogne našoj braći u Iraku, u Afganistanu, u Palestini, u Somali i na svakom drugom mjestu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini borcima na Allahovom putu. Da nas učini od onih koji neće želiti života i metka na Allahovom putu koji će potrošiti svoje imetke i svoje živote za Allahov, za uzdizanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i za uspostavljanje Allahovog subhanahu wa ta'ala šarijeta i zakona. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas vede u džennet i spasi od džehennema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas vede u džennet i spasi od džehennema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smili, da nam grijehe oprosti, da nam sramote sakri, da prijeđe preko ružnih postupaši. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grijehe oprosti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam sramote sakri, i da Allah subhanahu wa ta'ala priđe preko ružnih postupaka naših. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i svima onima koji imaju neko pravo kod nas. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da oženi neoženjene, pouda nepoudat. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nam oprosti. Da obrda svoju pomoć i pobjedu. Da nas u džennetu da ispasi od džehennema. I posljedna dova je Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqim sallam. الله أكبر الله أكبر